aveno estas altvalora nutrajo. Aveno estas cerealo de longa tempo conata kiel altvalora nutrajo. Gi enhavas calcion, feron, proteinoin, vitaminoin, carbohidratoin, cae fibroin. Citiui fibroi relatas alla bona funciado de la intesto, cae malpliigo de grassoi en la sango, colesterolo. Crome, gi evitigas accumuligion de troda gricoso en la sango. Tio signifas protectadon alla coro, cerbo, cae vasculoi. Cio ci iam conatai avantagioi. Tamen, fresha studajo en la scienza revuo Nutrients Journal, plenumita de esploristoi en la Universitato de Campinas, en Brasilo, clarigis la multflancan manieron kiel aveno povas bonfari alla homa sano. En tiu articolo oni inclusivis dexes experimentoin faritain en malsamai landoi, kiui pristudis la influon de regula mangiado de aveno ie la homa microbaro, cae ie la intesto. Lautio studo gi plibonigas la consiston de bacterioi vivantai en la intesto, cae helpas la preventon de cancero en la coilo cae rectumo. En tiu cerealo trovigas substansoi, la avenantramidoi, qui possedas contra inflama in protectas celoin contra o maliunigio kai contra mutatioi qui conducas al cancero alia grava conata avena substanzo estas beta glucano spezzo de solveba fibro qui recte influas la bacterian en havon favore al immunocapablo cae malpliigo de colesterolo. Ancao butirato, crom funccii ciel fonto de energio, malhelpas la mutobligion de tumorai celoi. Ec bestoi nutritai per aveno havas pli bonain grasain profiloin en la sango, cae malplida da inflamai reagoi. La homa corpo normale en havas da microboi, bacterioi, fungoi cae virusoi, essence gravaen por la homa sano. Ili influas la appetiton, la generalan sanon, cae ec la humoron. Probable ec la malsano de Alzheimer havas ian relaton cun la microbaro en la homa corpo. Sekve, estas consilinde favori sanan microbaron en nia corpo, cae tio dependas cefe de dieto, vivstilo, stilo, medicamentoi cae aliae factoroi. En esperanto, la vorto aveno estas la nomo de la planto, avena sativa, cae ancau de la graino, el prenata cae usata ciel faruno. Gi estas unu alta arbusto usata ancau por nutri bestoin. Gi probable devenis il mesoriento. Homoi mangias ancau la scelon de aven grainoi ciel nutrajon, la tiel nomatan aven branon. Vancam aveno ne enhavas glutenon, tamen oni recomendas che homoi ne povantai digesti glutenon evitu ancao avenon, char generale oni prilaboras la grainoin de aveno en machinoi usatai en prilaborado ancao de tritico cae hordeo.